Radio a presenta Divertimento para pequeños monstruos. Ja, ja, Ola a todas, pequenas e pequenos monstruos. con efectos posconspiratorios, aquí estamos os as pequenas pequenos monstruos. Eh, ben eh, sentados nas cadeiras do estudio do inmenso estudio de Radio Frispin transmitiendo otra vez do 93.9 da frecuencia modulada en Radio Frispín la zona de Trasancos de Endeferrol El mismo en Radio Piratona para toda Rilla Ría de Vigo otra vez do 106.0 E hoxe, pequenas e pequenos, teño un trauma. Sí, eh, teño un trauma. Eh, dende hai eh, dúas horas e media aproximadamente. e é que Galiza perdón, eh, Galicia xa ten un novo presidente e eh, o colectivo O Paí Radio Filispín non o ten. A música de Chick Corea, Jack de Jonet, Le Conit e Miroslav Vitous. Piano, batería, baixo e saxo. Eran eh, os intérpretes desta versión de Round Midnight, ao redor da medianoite, ese mítico tema que mm, pues, daba nome a unha mítica película ao redor da, do mundo do, do jazz. Ben, está en divertimento para, para pequenos monstruos, mm, Radio Frispín e Radio Piratona, transmitindo simultaneamente polo mundo, e eh, imos hoxe facer un programa donde se analice, sobre todo onde hoy escoitamos as voces dos, de algún dos protagonistas do Sexto Conspirando por unha Radio Libre, ali estiveron como non podía ser menos os micrófonos de Radio Frispín e tomamos o pulso Mmm, do que algúns dos presentes, sobre todo participantes da Feira de Colectivos, pois querían comentar. Ímolo todo isto facer aderezaro con algunha que outra nova que está mm, a surtir actualidade estas horas mesmas, eh, mesmos tres días, e tamén pois escutando como non algo de música. Por exemplo, esta outra peza que temos a preparada no lector dun grande intérprete de música popular das últimas eh, dos últimos anos, xa falecido Jeff Buckley con extraordinaria voz e un grande sentido da interpretación, seu estupendo disco Grace, imos ouvir a peza número 5 que leva por título Show Real. a música de Jeff Buckley, esta peza que levaba por título Show Real. Sempre espectacular, como sempre as súas interpretacións e tamén poder eh, velo nas, nos vídeos que ficaron aí pois para para a historia non? deste intérprete con esa breve trasectoria eh, finado pois trásicamente, afogado nun río e bueno, pois que, que tiña esa aí madeira, era xa fillo de un grande intérprete de música e, e que, bueno, pues de iso hai unhas pezas gloriosas ¿no? para disfrute posterior por todas e por todos. Ben, imos a ouvir, e xa entrando en materia, algunhas eh, cousas, algunhas das verbas que eh, no transcurso do sexto conspirando por unha radio libre que tivo lugar o pasado 9 de abril, mm, xoves, na Praza de Inferniño, pois se foron producindo, non? O Radio Filipin estivo ali cos seus micrófonos, como non podía ser menos, e pois tomou o pulso das persoas que se atopaban participando nesta ocasión pois na Feira de Colectivos. Imos a ouvir, por exemplo, a mm, varias eh, persoas eh, eh, comentando que lles pareceu a feira e, bueno, que aportarían para unhas futuras feiras de colectivos que se programen dentro do sexto conspirando. Escoit escoitamos, entre outros, a Rafael Pillado, Enrique Barrera e eh, San López. Bueno, estamos na Feira de Colectivos bueno, os estou construyendo por unha radio libre organizado polo colectivo Paíos libre, organizado polo colectivo Paíos eh, 9 de abril do ano 2009 e temos aquí unhas persoas que están participando da Feira de Colectivos veñen de findar a súa participación e van a avaliar cal, a, cal foi a súa tarefa, a súa función hoxe aquí. Empezamos, eh, vos ides presentando, por favor. Sí, eu son, son Rafael Pillado, membro de, de, de, da Asociación Cultural Fucuxán e tamén participo no Comité de Cidadán de Emergencia e, home, para nós é moi interesante que se celebre este acontecimento unha vez ao ano e ademais coincindo con estas con estas eh, con estas fechas con estas datas eh, precisamente cando unha parte da población se dedica a facer se dedica a facer eh, recorridos pola rúa nas procesións outros que non somos creintes, pero que ademais temos unha, unha inquietude polos, polos problemas desta comarca, polos problemas de, da ciudadanía, pois vimos a, vamos, encontramos en esta, en esta ocasión, exponendo os nosos produtos, eh, promovendo tamén o conocimento de unha serie de libros, de unha serie de, de materiales eh, e nos sentimos enormemente a gusto facendo esta función e é ocasión na que Radio Filispín nos, nos ofrece esa posibilidade que non se dá todos os días. Por tanto, considero moi interesante, mm, este ano houve un ambiente superior ao ano pasado e, por tanto, a nosa aposta porque isto siga celebrándose e na que poidamos seguir participando nos e outras moitas xentes que aínda non conocen a celebración desta, en estas datas, vamos. María. Bueno, eu estou de acordo con Son Xan López tamén do Comité mm, de Emerxencia de Emerxencia. Eh, unha aportación que quería facer é que eh, de paso que estábamos aquí, estábamos comentando aí un grupo de xente que podíamos aproveitar para enriquecer o alto con algún tipo de debate ao mesmo tempo que a xente pasea pois de, facer un debate monográfico no que, que sea participativo entre a xente que pode ser pois mm, de calquer tema da actualidade o que se nos ocurría este ano pois era o tema da crise por exemplo non? pero bueno, en general estou totalmente de acordo penso que é unha experiencia moi positiva e polo menos temos algo alternativo que facer estos días Son Enrique Barrera de Fukubusan eu a reflexión que fago é que unha sociedade para que realmente sexa democrática ten que ter un conxunto de medios informativos plural. E hoxe en día, pois a televisión, a radio, a prensa, eh, responden a un pensamento único con lixeiros matices. Por lo tanto, a existencia de emisoras de radio como Flispin, eh, que son alternativas e mesmo tamén eh, a través de internet os blogs alternativos eh, cosa que eu non domino moito porque sou de moita edade e xa estas cousas, esta tecnoloxía non a comprendo ben, pero é unha maneira de facer chegar á sociedade un enfoque de determinados aspectos que non se pode dar no que é a prensa, a televisión, a radio tradicional. E, polo tanto, cantar máis emisoras haxa de este estilo de Radio Flispin, etc., pois moita máis democrática vai ser a nosa sociedade. María eh, eu opino que, bueno, me parece unha iniciativa moi interesante porque pon en contacto, bueno, chome María e eh, pertenzo á Asociación Cultural Fukubuxan. Te dicía que, bueno, pareceme unha iniciativa moi interesante, pois ponos en contacto a diversos colectivos con diversas ideoloxías, pero que en concreto todos oitamos polo mesmo, por unha sociedade máis xusta e máis solidaria. Eh, bueno, pois pareceme que este tipo de iniciativas hai que apoialas en todo o que se poida, eh, estar xuntos por loitar por unha sociedade moito máis xusta son esperanza e penso que mm, esta iniciativa é moi importante, o que pasa é que a xente ainda se anima pouco, parece que teñen máis forza as procesións que estas iniciativas. Hai que animar a xente, traer os compañeiros e decirles que isto merece a pena, que hai outra maneira de ver as cousas, de ver o mundo e outras alternativas e temos que eh, empuxar a xente nova, sobre todo, e que isto tamén é pensando en eles. Aquí hai unha cantidad de grupos que van a actuar ás 10 da noite e que se anime a xente que veña, que pase ben, que para iso son as festas. Gracias. A impresionante música de Croque e acompaña ese final das verbas de esperanza que xunto con María, San López, Pillado e Barrera pois nos comentaban sus herencias e tamén impresións ao respecto do que foi a feira de colectivos, segunda feira de colectivos dentro do Sexto Conspirando por unha radio libre que é claro o festival que argalla o colectivo Paí, a Radio Felispín, pero que casi casi xa está trascendendo como unha alternativa realmente alternativa non a, aos oficios, nunca mellor dito, da, da Semana Santa oficial nesta comarca. E digo que está trascendendo porque son cada día máis as voces os colectivos mm, eh, mesmos que se atopaban, que eran numerosos e ben variados na feira de colectivos, unha quincena aproximadamente, que eh, comentaban a necesidade moitos deles de argallar conxuntamente unha Semana Santa diferente, é dicir, unha semana laica farolá organizada pois eh, con propostas ben diversas eh, nesas feiras, non, onde todos pois temos uns días de lecer e que pois supoñan pois unha actividade realmente diferente, unha serie de actividades diferentes, alternativas a pois as, eses oficios, non, que antes estábamos a comentar da semana casi que imposta santa. Música Imos a seguir escoitando o longo de divertimento para pequenos monstruos as voces dos protagonistas, algúns dos protagonistas que pasaron por esa feira de colectivos nese pois xa histórico eh, sexto conspirando por unha radio libre. O colectivo País, Radio Filispín, Este domingo realizará unha asamblea aberta a todas os socios e socias do colectivo para analizar, eh, para pois, tomar conta daquelas eivas, melloras e acertos que tivo esta dizondo Conspirando. Será este domingo na sede do Ateneo Ferrolán a partir das 11 do mediodía, así que eh, finalmente pois non hai cambios, así que atento, atenta. Queremos dar o noso número de teléfono aquí os sobes eh, día 16 de abril en directo en Radio Filispín para que ti que fuches o conspirando, ou ti que participaches activamente no conspirando, ou que simplemente non conspiraches porque estabas constipado e que te costaría constiparte, quero decir conspirar, pois eh, chames e nos comentes o que queiras, vale? Entón, toma nota, porque isto que vais eh, decir o pequeno monstro de seguido é o noso número de teléfono. O 675 431 341. Repetimos, 675 431 341 que é onde podes chamar para comentarnos calquera impresión o respecto do conspirando o que ti queiras. Música e imos a ouvir unhas verbas máis de alguén que estaba por ali polo conspirando por unha radio libre non sabemos se si constipado ou non xa que o tempo pois non acompañaba demasiado o certo é que inda que eso foi un tempo malísimo pois houbo unha asistencia bastante interesante eh, durante toda a tarde noite e iso é algo pois certamente que hai que valorar Así que imos a ouvir a Alessandro Alexandre Carrodeguas, integrante do Comité de Cidadá de Emerxencia para a Ría de Ferrol, facendo algunhas reflexións ao respeito de toda esta conspiración. Hola, estamos de novo aquí na Feria de Colectivos con Alexandre Carrodeguas, eh, Verdegaia, non? Se non me equivoco. Sí, Verdegaia, Comité de Emerxencia na ría de Ferrol. Bueno, pois nos vas contar cal foi a tua experiencia que fixestes aquí hoxe na Feria de Colectivos, nos, nos esto conspirando por unha radio libre, e, bueno, que avaliación e que aportarías para unha nova experiencia deste tipo? Eu estuve en, participando coa xente que está aquí eh, co tema do troco eh, co colectivo de Comité de Emerxencia. Penso que é moi importante esta feira de colectivos para coñecernos todos, para intercambiar experiencias, falar con xente que fai tempo que non falábamos e por ter unha fraternidade entre todos e todas. Eu sobre o que me pregunta sobre que aportaría eu nestes últimos días eh, reflexiono bastante sobre o tema de penso que teníamos que facer algo eh, en canto a Semana Santa Ferrolán unha semana laica, Fecais penso que teníamos que vai sendo hora de que vayamos preparando algo nese sentido porque non podemos deixar que o espacio público este únicamente copado polos sectores máis integristas desta cidade, como todos sabemos, e temos que traballar para ofrecer á cidadanía e para facer cultura alternativa en canto a unha semana laica e republicana nesta, nesta cidade. Penso que é algo que temos que marcarnos como objetivo para o próximo ano. Muy bien, pues con esa reflexión, eh, que con ese punto de inflexión ahí no, no futuro, pues gracias Alessandre por las tuas verbas. Gracias, gracias. As verbas de Alexandre Carro Deguas, integrante do Comité Cidadá de Emerxencia para a Ría de Ferrol, que tiñan ali a seu inmenso posto na Feira de Colectivos do Conspirando por unha Radio Libre na Praza de Inferniño de Ferrol e a música de Andrew Hill, este revolucionario da música jazz non tan coñecido fequeis como outros que sí que pasaron aí a historia como adelantados, como avezados da linguaxe do jazz máis ah, vanguardista pero que pois, hai que contar con él na historia Andrew Hill, falecido hai tres anos este extraordinario pianista e compositor un deses integrantes desa chea de músicos de jazz que desenvolveu unha nova linguaxe a partir de deso que se deu en coñecer como bebop. Na década dos 40 o bebop nacía. Un estilo pois caracterizado porque o jazz pois cobra unha liberdade maior pois, aos músicos, a música en sí. Se rompe un pouco con iso que se chamaba swing. Swing. se tende cara a ritmos afrocubanos, a pulsación básica se interioriza e instrumentos rítmicos como a batería se independizan. Bueno, dentro de, este estilo podría estar Andrew Hill, se ven, decimos que o seu nome non está aí inscrito con letras en negrita dentro deste estilo. Mas hai que escoitalo tamén. Andrew Hill, falecido hai tres anos, Imos a seguir ouvindo voces da Feira de Colectivos do Sexto Conspirando por unha Radio Libre neste especial conspirando, eh, neste especial post-conspiratorio. Eh, hicimos agora as voces de Nes, mm, eh, integrante, pois el nos contará eh, de Ferrol Troca e de alguna cousa máis. Así que escoitamos, ouvimos a Nes, de masa crítica tamén, eh, contándonos cousas ao respecto do que lle pareceu toda esa historia da pasada semana. Pois estamos con, pois estamos con Nes na Feira de Colectivos no Sexto Conspirando e vamos a pedirle pois, a súa opinión sobre como foi esta feira, eh, que valoración fai, que cousas aportaría para unha vindeira feira de colectivos aquí no Conspirando. Unha persona pois, que estivo en varias cousas a vez, el, el nos contará. Bom, pois en primeiro lugar dalle os parabéns ao colectivo PAI por este sexto conspirando eh, por ese proxecto tan ilusionante que temos aquí en Ferrol e Comarca que é Radio Filispín ese medio de comunicación propio e autogestionado que nos permite aos colectivos que non temos unha boa acollida nos medios de comunicación chamados de masas, pois poder ofrecer as nosas opinións e falar das alternativas sociais que estamos construindo. Ben, eu estive, en, como di aquí André, metido en varias cousas, unha delas o mercadiño do troco, non é que houbera moito troco, pero polo menos a presencia e divulgando pois este novo novo non, porque a verdade o troco xe algo que deben de moi atrás, pois este xeito de relacionarnos cos nosos produtos e me de andar con diñeiro pois andar intercambiando cousas que temos en desuso Pois va, houve, houve algún troco estivo, digamos, bastante ben É dicir, para o ano que ven esperamos pois que a xente xa veña predisposta e con as súas cousas para trocar e, e tamén pois estive no, no da bicicletada que non houve ao final pois por conta do, do tempo é dicir, aquí agora mesmo está chovendo bastante eh, pois iso impediu pois que poidéramos ser coas bicis non, non é que impedira é que non a xente non se anima demasiado con a sair de bici con, con chuva Moitas gracias Nes Moito obrigado a vos Yer diye diye Yer diye diye Yer diye diye Yer diye diye Seni görünce içim ateşle doldu Duygular dalga dalga deniz ki seni ben bağladım sandım Daha doymadan terk ettin adım adım Dön bana geri Dön bana geri Seni ararım sorarım yar diye diye Yollara çıkar bakarım yar diye A voz do noso compañeiro Nes Noutrora produciu aquí un programa en Radio Frispín eh, representando ao colectivo A Vega e é unha das voces tamén habituais nesta sintonía. Como non podía ser menos, andiva por ali pola Feria de Colectivos, implicado en varias historias e nos deixou aí as súas impresións. E estamos ouvindo un pouco de música desa que chaman étnica, Bueno, o grupo responde ao nome de TAN, T-A-N, pouco de fusión étnica. Yollara çıkar Neste especial post conspiratorio de divertimento para pequenos monstruos na sintonía de Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que transmite dende Ferrol, dende o Ateneo Ferrolán, 93.9 da FM e a través de Radio Piratona, Radio Lesendaria Libre das, do Sul de Galiza, en Vigo. 906.0. y convidándoos a todas y todos este Sobes de Zaseis a que pues, toméis o teléfono, toméis esa voz y también tamén de esas cosas impresiones, esas vosas ideas para futuros conspirandos, para futuras semanas alternativas ou incluso eso que parece que está xa en mente de moitos colectivos e personas untarse e montar unha semana laica ferrolán organizada e alternativa a esas datas. Imos dar o noso teléfono que é o 675-431-341. Repetimos, 675 Ben, e mentres vos animades, imos a ouvir algo moi especial, é unha grabazón tomada polo noso compañero Miguel de Orrecuncho, ao que saudamos dende aquí, el entrevistou ali en pleno conspirando por unha radio libre a dous compañeros de Radio Felispín moi especiais. Por que digo isto? Bueno, porque son compañeros que realizan o seu programa dende outro planeta, dende Madrid, son os compañeros eh, Juan Antonio e Araceli, Araceli Cigane, de Mapamundi, Mapamundi Radio, mundimapa.com, eses compañeros que producen os mapamundis habituais na grella da Radio Filispín e de outras radios libres do Estado, e o, o Tragasóns, un programa feito casi eh, pois, eh, a medida de, da Radio Filispín en lingua galega polo compañeiro Juan Antonio. Bueno, pois eles, eh, xa que Juan Antonio ten por aquí familia en Galiza, xa chegaron eh, a Ferrol ao Conspirando e tivemos ocasión de, de coñecelos e tomarnos un brevase máxico chamado licor café. Así que imos a ouvir as verbas de Juan Antonio e Araceli tomadas polo noso compañeiro Miguel de O Recuncho. Bueno, pois pues nos atopamos aquí no que na feira de colectivos do festival, o sexto festival Conspirante Radio Filispín e nos atopamos con dous compañeros, bueno, de radio que son aquí en Radio Filispín, pero xa non aparte, xa nos comentarán agora moitas partes do mundo, que son os compañeiros de Mapa Mundi e tamén neste caso, bueno, compañeiro de Tragasons que comezou tamén a súa andanza penso que fai pouco tempo. Bueno, antes de nada, comentarnos que facedes por aquí. Pois pues mira, nos viñamos porque estaba anunciado aquí neste nesta quinta feira santa Santa y va a haber unos chorizos aquí asados, eh, la principal atracción que tiñamos para vir aquí. Sí, Vemos que con tema da chuva non se poderon facer, pero bueno, estamos aquí nun, un bon ambiente, aquí vendo un poquinho o movimento que hai, e eh, bueno, pues aquí andamos coñecendo un pouco a xente de por aquí. Moi ben. Bueno, primeiro que preguntarvos tamén é, eh, é sobre cando Araceli comezaxe a vos andanza a traballar no que na radio, a facer radio, e tamén de onde provento deste coñecemento musical que demostrades programa tras programa? Pois pues mira, Bueno, cuando yo empecé hace muchos años, ya muchísimo. Yo empecé hace solamente nueve, creo. Y bueno, pues en Madrid, un poco por casualidad, ¿sabes? Con, a una persona que hacía radio allí y me dijo un día, oye, pues tú que estás así en temas de música y tal, yo escribí en una revista. Me dijo, oye, pues vente un día, te entrevisto y tal. Y bueno, dijo, oye, me quedo con una hora de programa y la otra hora que tengo no puedo hacerla. Yo, ¿quieres hacerla tú? Y dije, oye, pues sí, la voy a hacer. Eso fue en el año 2000, yo creo. Y bueno, pues empecé a hacer una hora de programa así semana yo y me gustó mucho, la verdad que me, me gusta en general la comunicación de temas musicales y la radio me gusta especialmente porque, bueno, porque la música puedes escribir de ella, puedes hablar de ella, pero la música tienes que oírla y es la manera realmente de, divulgarla, ¿no? Y bueno, mi pasión absoluta es la música, algo que más me gusta del mundo, es mi placer máximo en la música. Entonces, bueno, pues fue como un poco la síntesis de las cosas que me, que me gustan, ¿no? La música divulgarla. Y bueno, pues desde, ahí he estado en, en, emisión digital, que es una radio de las primeras que vio por internet, que, fue un poco, se adelantó a su tiempo, yo creo, y fue mal, fue fue una, radio con una inversión enorme, ¿sabes? Un momento en el que tampoco Internet estaba tan difundido como ahora. Y bueno, pues ahí estuve bastante tiempo. Y luego, bueno, pues eh, hice otro programa diferente también eh, ahí allí en Radio Círculo en, en, directo. Y bueno, pues me uní con Juan Antonio hace como dos años y medio en Mapamundi. Y nada, pues estamos ahí haciéndolo desde hace, desde este tiempo. Y ahora pues aquí en Radio Filispín también, hace como seis meses o así que estuvimos sonando con vosotros y muy satisfechos, muy contentos de estar, también llegar hasta aquí, hasta Ferrol y hasta Galicia, nos hace mucha ilusión la verdad. Muy bien. ¿Pero qué aventura Tragasons, cómo surde, cómo vaya propuesta? Pues o Tragasons era una necesidad un poco vital miña eh, en cuanto las miñas raíces galegas, en la que usted salí en, en Madrid pois teña tamén a necesidade de facer algo eh, na Ligua un pouco das miñas raíces eh, un poco también para valorizar eh, lo que que sería el desenvolvimiento de un programa eh, aprovechando toda esa, toda esa posibilidad de, de, exporto de, toda música del mundo que, tenemos por ejemplo en Mapamundi, pero hacerlo para, eh, para Galiza un momento dado y también ofrecer un programa de xeito que pueda ser aproveitado en emisoras de otros países que comparten a nosa lingua a, lingua galego-portuguesa, por ejemplo, un programa que está abierto a que se emita en emisoras de, Portugal, do Brasil, e eh, de calquera do mundo, en principio, que teñan interese por, eh, por divulgar, e, e ese xeito eh, mostrar un pouco a xente de, de Galiza que unha, un programa feito na súa lingua pode ser escuitado, pode ser apreciado perfectamente por xente de outros países que compartían esa mesma lingua. E tamén a xente de países que vexan que na Galiza se fala un idioma que, coas sus, eh, sus diferencias o sotaque, a pronunciación un pouco diferente, pois, basicamente o mesmo que falan eles. Eh, de, facelo un poquinho tamén, eh, digamos, eh, un pouco a excusa de, de poñer música e dicer, normalizar, neste caso, facer un programa de músicas do mundo, como podría ser Mapa Mundi, pero neste caso normalizarlo facelo na lingua galega, na lingua galega portuguesa. Como comentabas, eh, o vosso programa Mundi é eh, aberto a moitas radio, a radios libres. Mm. Como surde esta idea? De feito, creo, está tindo un catro emisoras agora. Sí, Mundi... Eh, poco surgió en 2001, surgió en Radio Círculo, emisora de, del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y a partir de ahí también empezó a emitirse en Radio Elo, una emisora libre de Madrid, también surgió un poco la oportunidad de que otras emisoras, eh, digamos que está abierto un poco a que, se pueden emitir emisoras en ánimo de lucro emisoras comerciales en este caso, si alguna tiene interés pues eh, mí yo puedes hacer una oferta y se falaremos, pero bueno, este momento estás eh, está, emitir eh, aquí en Radio Filistín y también en Radio Universidad de Guanajuato, en México, ahí está, bueno, pues emitidos a través de tres, eh, ciudades tres para la gente de, toda esa, zona. Y bueno, aparte de que sean emisoras sin número de lucro, que no tengan contenidos que nos molesten, que vayan contra nuestros principios, por ejemplo, radios municipales que puedan tener contenidos que vayan contra la razón contra el conocimiento, como pueden ser temas eh, pues de eh, horóscopos, de lectura de las manos, lectura de las cartas, no, o sea, ahí nos ha pasado y no, o sea, lo tenemos clarísimo, no queremos apoyar a un medio que difunde eh, la superstición ni la mentira. Ah. Entonces, esas son, digamos, las dos características que tiene que tener un medio para que nosotros libremente, sin cobrarle nada, les, demos a pagundi y sin ningún problema. tedes algún novo proxecto na mente ou Pois máis que na mente tamén hai outros proxectos que están en marcha, estamos a facer unha colaboración semanal na Radio Exterior de España. Uh -huh. Dentro do programa Travesías facemos unha sección que se chama Mundofonías neste caso. Tamén está dedicada a todas as músicas do mundo, máis ben é unha cousa temática porque é unha cousa de uns, uns 20 minutos cada semana e ao mellor pois, vai sobre a música dun país, un xénero, unha idea tamén pode ser un momento dado, unha ligazón de algún tipo Gracias. bon, eso é un, po, un poquinho a proxecto que está en marcha, digamos, aí máis de máis repercusión, podíamos dicer. Tamén estamos a colaborar regularmente cada mes e medio, dos meses, na Radio Nacional da Bélxica, facemos un programa que se chama o Recanto Ibérico, el Rincón Ibérico, ponemos música de toda a Península Ibérica, eh, tamén un poquinho facemos a, o traballo, a labor de eh, traducir as letras da, nos diferentes idiomas onde que poden estar, primeiro o, o castellano castellano tamén o francés para que os ouvintes de, de Bélxica pues, puedan tamén entender as, as letras e seguir un pouco de que eran as canzóns. Bueno, pues moitísimas gracias aos dous e bueno, espero que disfrutedes do, do festival. Seguro que sí. <laughs> gracias. gracias. Muy bien, oye que Thank you. As voces de Juan Antonio e Araceli Chigane, protagonistas tamén da xente que pasou pola carpa dos Esto conspirando por unha radio libre Eses compañeiros que dende Madrid producen o Mapa Mundi E que se trasladaron ao Conspirando Unha alegría, podemos coñecelos e bueno, pues eh, ratificar, comprobar que se trata pues, de dúas extraordinarias persoas. Mapamundi lembra, busca unha grella de Radio Filispín, así como Tragasons. E a música de Puro Apronte, con esta peza chamada de Vuelta y Media, nos pon pois na procura do seguinte da seguinte voz. Quen será, eh? <laughs> Serás ti? <laughs> bueno, imos a ouvir, por exemplo, a Xavi, eh, que, como a sempre, estaba por ali, botou unha man, e, bueno, mm, con moito do, da, da su, dos compañeros e compañeras do Espacio Libertario, con ese posto que teñen ali na Feria de Colectivos, que nos ofrece pois as súas impresións ao respecto. Xavi, escoitamos a, o espacio. Bueno, bueno, pues pois estamos na Feria de Colectivos e nesta ocasión pois coa eh, con Unión Libertaria, bueno, Espacio Libertario, agora nos falará aquí Xavi destas múltiples denominacións, ¿no? Bueno, que tal? Ben, un pouco mollada. Un pouco mollada a feira, pasada por agua, pero interesante, non? Houve bastante xente, aínda así, eh, houve menos movimento que o ano pasado, se notou pero ainda así estivo activa e, eh, e eh, bueno, a verdade que o día non invita a sair de casa, verdad? Bueno, moitos colectivos, 15 colectivos, eh, moi heteroxéneos, todos eles no, diferentes. Ti que aportarías para unha nova feira de colectivos? Alguna actividade así complementaria, non sei, que pensas? Sol, e bon tempo. Como decía Óscar Tatu xa fai anos, eh, xa moita xente, houve moita xente paseando, pero houve xente falando, discutindo, xente con xente, eso está ben, ¿no? O sea, penso que a feira está como está plantexada non, me, non necesitaría un pouco de sol <laughs> nada máis o sea, a feira perfecta, sí, non sei non, non... E contanos un poquillo, a xente que veña as feiras se atope co vosso material ademais en outros festivais de por aquí da comarca que o que poda topar? Que, que tedes na, nesta supermesa que sempre trae? Pois pues nesta supermesa libertaria que temos aquí os do Espazo Libertario eh, hai pois libros de historia da historia do movimento obreiro hay libros de ideología, de política, básicamente basados en anarquismo, filosofías afins. Eh, tenemos hasta libros de literatura erótica en galego. ¿eh? <laughs> o sea que tenemos libros de poesía, tenemos libros un pouco de todo, temos o último periódico feito cos cartos roubados a 20 caixas de todo o Estado, protagonizado polo Henri Durán, están ali, o Podemos, aí está grande e glorioso e gratuito gracias aos donativos forzosos de Caixa Nova, Caixa Gariza e eh, unhas cuantas entidades bancarias eh, partícipes de Reganosa, curiosamente, tamén foron estafadas e tal. Eh, pois, pues, bueno, hai un pouco de todo, non só hai sobre temas estrictamente anarquistas, sino que, como podes ver, dende o erotismo en galego ata a historia do anarquismo, pois, pues, cabe moitas cousas. Non? Pois pues moitas gracias. Vamos a vender eh, a relación da Segunda República Española, que teníamos una copia y acabamos de vender ahora Hay Ahí queda sepultada la Segunda República. Vamos a por la tercera. Pues muchas gracias, Xavi. Un saludo. Igualmente, un saludo eh, que otro día nos chovamos. <laughs> caso. Ni lo toleré, ni lo consentí y mucho menos lo organicé, obviamente. Hola, estamos de nuevo aquí en la Feria de Colectivos con Alexander. A voz de Xavi dentro do espazo libertario, a súa vez dentro da carpa do conspirando. Un tanto constipado polo tempo. Aparatos construidos en un pasado no muy lejano cumplir su función, así funciona el mercado. Mantener la barra ya sigue siendo necesario. Bombas caribañeras en las cloacas del Estado. Siniestros cuarteles, siniestros mercenarios. Siniestra unidad de la patria, siniestra patria, siniestros Famosos Escuadrones de la muerte, disidentes silenciados. Secuestros a cargo de los fondos reservados. La bestia se revuelve buscando sus adversarios. Los perros implantan muertos en busca de su alimento. La sangre y la carne roja del que expresa el descontento. Debe ser desgarrada por el democrático juego. e coas arengas de Hechos contra el Decoro Seguimos ouvindo as voces protagonistas da feira, da segunda feira de colectivos enmarcada dentro do xa mítico sexto conspirando por unha radio libre celebrado o pasado 9 de abril na praza de Inferniño de Ferrol argallado polo colectivo Paí en Radio Filispín. Imos a ouvir a, a Fundación Artabria a voz de Rebeca, que tiñan ali o seu posto e que se expresaban do seguinte Bueno, pois pues estamos na Feria de Colectivos que está, pois pues está casi que findando casi mais agora virán os concertos, retobato, concerto, retobato, Roger de Flor, Salsa na Horta e temos aquí a mesa que aínda está activa, aínda están aí ao pé do cañón Eh, estas compañeras de Artabria, ellas nos dirán cómo se llaman y avaliarán un poco cómo funcionó todo esto, qué esperan, ¿no? De, futuras, sobre todo, de futuras peras de colectivos, ¿qué, qué ¿no vos? Hola. Eh, hola, buenas tardes. Eu... Pues <laughs> eu son Rebeca, que veño pola Fundación Artabria e sempre estamos abertas a, pues, a, a que se dé este tipo de encontros entre todos os colectivos, entre todo a rede de asociacionismo, asociacionismo que a en Ferrol, en la comarca de Trasancos e esperemos que se den máis encontros así, ¿no? Por la, por la nosa parte, encantadas eh, e aquí estamos, ¿no? Pechamos xa o centro para poder vir todas e todos eh, e eh, con eso, con ánimo de, de ter futuros encontros. Bueno, e que aportaría des así para outra feria? <laughs> Que podemos aportar, pois... Que vos gostaría que houbera noutra feira? Outra, alguna actividade complementaria a isto ou, non sei? Home, sempre nos gusta tamén moito o eh, rollo máis activo, non? En plan, danzas do mundo <laughs> ou cousas así. Moi ben, pois moitas gracias, obrigado. Bueno, bueno. beca da Fundación Artabria, que quería danzar. Na feira de colectivos Non sabemos se si o poderá facer con esta peza mítica de Astruz Gilberto no seu disco Now hai esta maravillosa música que abre o disco Está titulada Sig Sig Zá. Guerreiros com guerreiros fazem Sig Sig Zá. José Pelé fica. Guerreiros con guerreiros fazem zigue zigue za Guerreiros com guerreiros fazem zigue zigue Por cierto, hablando de guerreiros e guerreiras, ya sabedes que estos días se está celebrando en Ferrol a segundas jornadas da poesía salvase, a segunda semana de poesía salvase, y que hoy bueno, intervieron algunos eh, eh activistas da poesía salvase polas rúas de Ferrol, entre deles un compañeiro daqui de Radio Filispín e ex asesor cultural do Concello de Ferrol, Marcos Lorenzo. A seis estivo por aí contando cousas a xente. Un dos compañeiros do programa Aquí lo que vibra. E este día hoxe, xoves 16 de abril, demarcado dentro da segunda, segunda semana de Poesía Salvase, ás 10 da noite, tocará o grupo Sin Red, na capela do Torrente Ballester, entradas son 2 euros e será unha consunción fatal de poesía e música, repetimos, sin red, na capela do Torrente Ballester, aquí en Ferrol, hoxe xoves. Seguindo co programa da poesía salvase, o Benres eh, día 17, Ás 5 da tarde, Leire Bilbao lerá os seus versos polo Porto de Curuseiras e as imediacións do Ferrol Bello. Cara a seis do Serán, Paco Pestana estará na praza da Bo, de Amboase dinamitando unha nova praza de Ferrol. E ás 11, Olaia Cociña e Carlos Oroza levarán os seus versos ao PAF Carteles de Ferrol. E xa o sábado... Eh, 18 de abril, cara a unha e media do mediodía, o poeta Carlos Oroza protagoniza unha original sesión vermú poética no PAF Cazadores. Carlos Oroza xa participou na pasada edición da Poesía Salvase de Ferrol. E cara as oito e media, un pouco plato forte desta segunda semana de Poesía Salvase, do sábado 18 en abril, de abril en Ferrol, Germán Copini e Comando Delta homenaxarán a golpes bajos no Teatro Jofre. Así que esas sabedes, non a verdades. Vimos oír las últimas voces ...de ese especial Post conspiratorio aquí en Divertimento para pequeños Monstruos. vimos agora las voces de da gente de Solidaridad Internacional, que también se atopaban a Feria de Colectivos. Bueno, pues estamos na sede de colectivos eh, eh, conversando pues, coa xente que estivo participando na feira Agora mesmo vos hai xente recollendo, outros que ainda van seguir aquí Bueno, coméntanos un poquinho que fo, cal foi a vosa proposta e que les sobes Bueno, nós somos Solidariedade Internacional de Galiza Unha ONG de, un ONG para o desenvolvemento Que o que intentamos é dende aquí apostar polo comercio xusto como unha vía de comercialización alternativa que defende os dereitos dos traballadores e traballadoras do sur eh, bueno, intentamos simplemente dar a coñecer este tipo de produtos que garanten unhas condicións laborais dignas para, para todos eles. Bueno, pues montaste aquí unha mesa, creo que xa estivestes o ano pasado tamén, ¿no? Sí, esta é a segunda, a segunda vez que estamos a participar con Radio Filistín. Y, eh, con motivo de mellorar, que aportarías, que cambios farías no que é a configuración da feira, no? O que, no sé. Mira, dada a xornada de hoxe, supoño que o tempo sería o mellor cambio. Son imponderables, non, este caso. é unha variable que non podemos controlar. E a partir de aí, supoño que simplemente animar a cidadanía a que, a que aposte por este tipo de, de, de accións eh, reivindicativas e que, bueno, o único que promove un mundo un pouco mellor para todos. Pois pues moitas gracias. Gracias a vos. música de Juan, Oscar Juan y amigos no su último álbum New Adventures in Full Color pois pon pois prácticamente punto y final a este especial post-conspiratorio en Radio Filispín Lembraros que a vindeira semana é moi probable que estean aquí os integrantes de o supergrupo pop de Ferrol Quant contándonos cousas. So Imos a ouvir con unha que outra intervención máis da Feira de Colectivos. Por exemplo, Briga, o colectivo Briga estivo presente na feira e Iago nos... Bueno, pues estamos no posto de, de Briga, ¿no? De Briga, eh, un colectivo ferrolán, eles os van falar agora pois da súa experiencia desta feira de colectivos e que aportaría, no, para unha vindeira feira, ¿no? Hola, como te chamas? Tiago, chamo Meiado. Tiago, que tal? Como te foi? Ben, ben, ben, levamos... As cosas tes aí, non? Camisolas a lo que é? Sí, sí, levamos aquí dende as seis e pico da tarde, que foi cando comezaba a feira de colectivos, e xa están recollendo algúns, debe ser polo mal tempo que fai tamén, que nos está caendo unha boa, e aquí seguimos a noitinha, xa non temos luz, toda artificial, E nada, que aportaría para unha vindoura ocasión, comentabas. Eu eh, creo que quizás se houvese máis colectivo sería moito máis interesante. Dentro do que a feira de colectivo se acho que está transcorrendo normalmente e ben, mas quizás se bota en falta que haxa máis, non? Que haxa máis variedade. E é unha mágoa porque todas e todos temos visto en algunhas citas pois moitos máis postos de material, non sei tampouco que haxa moi poucos, non? Pero debemos andar por a roda dos 15 pois sería interesante que houvese que houvese máis e que se implicase máis xente, non? Sempre positivo iso. Muy bien, Iago, gracias por la, por Si queréis comentar alguna cosilla más? No, no, obrigado. Bueno, gracias, eh. La música de Quant que probablemente esté aquí a vender os así que atentas, atentas, porque presentarán en exclusiva mundial aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos, en Radio Filispín o seu usa... primeiro e magnífico álbum como tal, o New Adventures in Full Color. Mentre escritamos a súa música e lembramos que Iago do colectivo Briga pedía máis, aquí temos a Cristina do Ateneo reflexionando o respecto que non sabemos se quere menos. Bueno, pues estamos aquí na Feria de Colectivos en la que están moitos moitos que están siendo recollidos, están siendo recollidos e estamos co Cristina de Ateneo que bueno más máis pois pues, montou unha, unha mesa, non? Hola Cristina. Hola, ¿qué tal? Bueno, valieros un poquillo cal foi a, o que fixeses aquí e sobre todo tamén que aportarías, que mellorarías para unha nova Feira de Colectivos. Pois, bueno, para min que xa é o segundo ano, o primeiro ano estivo, pois, bueno, como máis frío, non? Había menos colectivos, ...entonces tamén menos siente, pero este ano para mí... ...mejor que el ano pasado da que también hacía frío, non? meteorolóxicamente ¿no? pero el año pasado también... que estos que... <laughs> una maldición, porque no se piden a Dios, joder <laughs> ...no sé, igual no teñen pasta, ¿no? suficiente Se gastan toda en flores bueno, ¿y e que aportarías para una nueva feira de coleteos? ...pues... ...la verdad es que está muy bien organizado, eh? eh non Si... ...actividades así que vos interrelacionada más... A mellor si sí, Eso sí, o de deixar de que, que de ensaien durante tanto tempo e se podería facer rollos a mellor de, de payasos ou de algo así polo medio mentras se está a feira e pos. O, o cambio se pode facer unha visita ás procesións? Eh, é un humo, quítate el capucho, cabrón, ora. <laughs> bueno, moitas gracias. Grazas a vosotros, de verdade. Cris do Ateneo Frolán que quería menos. E nada máis, este foi o especial Pons Conspiratorio de Divertimento para Pequenos Monstruos Donde ouvimos algunha das voces que pasaron polo conspirando Sobre todo en formato de colectivos E con esa tamén entrevista especial que fixo Miguel aos compañeiros de Mapamundi, Mapamundi Radio, que se achegaron ao Conspirando nunha nave interestelar. E coa música de Quan, de Óscar Quan, o seu novo álbum New Adventures in Full Colors, que se buscas no seu www.quant, acabado un tei con Q, Q, U, A, N, T, Quant, web, todoxunto.tk, pois terás máis información e que probablemente estean aquí a semana que ven marchamos nun xoves 16 de abril no que levamos un trauma e é que Galiza perdón, Galicia a partir de agora xa ten un novo presidente e o colectivo o país Radio Filispín non o ten Son... Saúde e até ao vindeiro programa. Pequenas monstros.